Martin Quilloren txokoa. Bueno, Martín Gijonen txokoan murgildu kogara, ordu honetan begintzat, e, uste dut, katxonderz duguela izpide, ez? E, mirari? Bai, ast, bueno, astero ez, ama uste egunero bezala, baina guk egunerokoan presente izaten dugu Martín Gijon. Kaixo, Martín. Zorionez edo zoritxarrez, ez? Kaixo, eh, Martín. Gaur erabakiko dut, zorionez den edo zoritxarrez den. Kaixo, Martín. Kaixo, egunon. Bueno, ze, zertik jarri dut hau nik, Martin? Nik, nik ez ser zer kriston sorpresa hartu, eh? Bi urte hito ditolako gure tximinoak! Zoi hartzen horretia, eh? Zorionak, badaki, zorionak. Badaki oinez, badaki itzeiten, <laughs> kriston aurrera penakin ditu, ja? Askotan zoritxarrez badaki itzegiten. Bai, vale. Bale. Bueno, gaur, uste dut, dakagula kriston menua. Bueno, eningo eskarrik asko sorpresa honen gatik, eta eskarrik asko tarta gatik, ere. Eten... Ez eh, que merezi ezu, merezi ezu, bi urte asko dia. Saiatu konez ja kandelaki... Eh, ka, eh, <laughs> kandelak itzaltzen, ez kandelarekin beste gauza detorri zait. Venga, <laughs> bat, bi, eta iru. Eh, Desi bezkatezu eta... Bai, bai, ah, vale. bai. bai. Bueno. Asiko geha ja, zeagin. Bai, bueno, e, komentatu nahi dut, gaur betetzen ditugula gaur betetzen ditula Martin Kitok bi urte, eta sekulako arrakasta lortu dugula bi urte hauetan. Bai. Este, este es imaginen zen dolako arrakasta. <laughs> Bai. fin. Beida, eh gaina, arrakastaren seinaletako bat da, imitadoreak eta ateratzia. Ah, bai? Bai, Sí. bai. Facebooken daukat imitadore bat. Ah, bai. Sartu zazue, mesedez, Facebooken, bilo, Facebooken zaude bai. Sartu zazue, Facebooken Martin Kitxo, baina Martin Kitxo guk iazten dugun bezala, eh? Kitxo biterekin. Bai. Bai, sartu zazue, mesedez? Ez do. Martin Kitxo. Martin Kitxoni, Martin Kitxon. Martin, Martin Special Education Teacher. Bai. Zein? Bida, imitadore bat ateraz, dait? Bai. <laughs> Dauzka berreunda lau lagun, nire izena erabiltze du, eta da, <laughs> Special Education Teacher, zer da? Ah, berreunda lau. Bai, berreunda lau lagun dauzka. Webridge School. Eta bat jodan nire laguna dira, ja? Eh? laportin dizkit. <laughs> bueno, zer da? Oazen, oazen zea zehatzea, zehazona da. Bai, bueno, eh, aurreatuko dugu gaurko, gaurko menua. Bai. Zizkamizkatan horoskopo brotxetak saltsa berdearekin. <laughs> Eta beste zizkamizka, laugarren milurteko berdura purea. Bueno. Psikofonia batzuk, ekarriko ditugu, bai? Estralurtar batzuk egon dialako, oi hartzunen? Eh, lehenengo plateren, <laughs> Bangkokeko belarri sigortuak oi hartzuar erara. <laughs> La oreja de Bangkok izango egu izpide. Bai, ez? Eta bigarren zera, mirarikeria itzuliak Clementina Mikastuekin. Oi, oi, oi, oi, Lehenengo platera, dihoa diru publikoa erabiltzari buruz. Bigarrena. Bigarrena da, derbiko azaporruak, katxon erara. Eta operadora, ez? Eta postrerako operadora, utzi du. Ba, guazen Jose Azkar guazen gaur, ez? Zizkamizkak. Martin, zizkamizkak. Kine Martin, zizkamizkak! Bai, zizkamizkatan hitz egingo dugu horoskopo brotxetei buruz, saltxa berdearekin gainera. Beste behin. Beste behin. Bai. Bueno, zer dela eta, a ber. Ba, alde batetik eh, polemika dago saioaren izenburuarekin, <laughs> ez dakiko horoskopoa dan, horoskopo dance club dan, edo horoskopo antisex club dan, horri buruz egingo dugu, baina gero beste alde batetik eh, ekarpen interesgarriak egiten dituzte, aste. <laughs> Ah, bai. bai. Aste honetan txirliderrak <laughs> ekarri dituzte. Harri, harri, eh, hor dakat, eh, esaten eh, dut egin bezala, froga zientifikoa. prez Bueno, gure txiz liderrak hemen daude <laughs> Txiz lider? Ez altzen jo dure ikenetzea txiz lider eh? Ah, bueno, horoskopo dance anti-sex club honetan murgitu Ez, alaznek esatia ze izen eukitzea nahi du Anti-sex, hobetu? Ez, normal, normal normala eta Dance club, horoskopo <laughs> dance <laughs> Txiz lider, horoskopo dance club horoskopo antisex club, nik uste dut euskalki berri bat sortzen ari gala <laughs> Zein, zein. Ez dakit, katxonderstan era, dides. <laughs> bueno, dugu beste... Bai, daukagu gero, e, eh, e, eh, nola hasi zeate horoskopo antisex clubekin, baina gero pixkanaka-pixkanaka e, eh, aldatu indesten, Bida, ah, bai. hasiera hasierazan zen antisex klub totala, harri. Totala. Tauro, hainbeste independentziak krispazioa sortzen du zure inguruan, eta batez ere zure bikotearengan. <clears throat> Kontuz, zuen harremana ez du ez da uneik hoben apastenain. Lanean gairai garai txuak. <laughs> Ikusten anti-sex club, total. <laughs> anti club, totali. Totali. Bai, e, eh, beste ekarpen bat e, katxon derztango euskalkiari da gaga gagarai gai. <laughs> Eta kito sondo Igo, hoi da ustut, itur gaitzera. Ah, ah, bale, bale. Ui, haze begiratua hemen kristalaz bestaldetik. bueno, hasi zan antisex klub totali. Baina, baina gero, saio aurreatu ala, etzan hain antisex izan. Jarri zazu urrengo amesez. Saiatu zaitez, atxeen hartzen eta gauzak erra, erabiltzen. Maitasunean, laita, lasaitasuna. Bueno, gutxinin lasaitasuna, eh? Ba, jo jo da. Antisex, ez da, hain, antisex. <laughs> lasaitasuna. Lasaitasuna. Lasaitasuna, Ez. Bai. <laughs> ez da, hain, antisex. Ez? Ez da, hain, antisexetik, pasagea, ez da antisexera. Harri hurrengo puzkomezez. <laughs> Gastuak murrizten eta antolatzen ikasi duztu. Sexualki aste aktiboa duzu birgo. Pam, pam! Ah. Hor ez da antisex. ez da antisex? Pam, pam! <laughs> Arki dago! Euskalki berri hontan, pam, pam, ez dakita zer dan. Ogiarekin zer ikusia daka. Ez. ya bueno, bino. Ba. oain arte hola jarri baldin mazeate badak zergatik dan. Zertik dan. Euskalki berri hontan badagolako hitz bat esan eta bere ala barrez azteko gaitasuna daukana. Ah, bai. Bai, bai, bai jarri hurrengoa mesedez. Ez da nio hau izan hurrengoa. Ah, ah, Venga ba. Aries, masajeak behar dituzu zirkulazioa hobetzeko. Kolab. <laughs> Ja, ya ya está de risa Bueno, venga, serieta se pixka bat, eh? Bai, bai, biteiro. Masajeak behar dituzu zirkulazioa hobetzeko. Doing everything, you're just a vibe Above the 20, I'm from the south. Bueno, ze berdu ari esek, eh? masajia zirkulazioa entzato. <laughs> Oida, a ver, bertxu masajiak zirkulazioa hobetzeko. <laughs> Errizaingo zailari esango diogu, zirkulazioa hobetu berbaldin badu masajik emateko. <laughs> Zin, Rudolfei. Ba, egure launak. Bai, bueno. Ordo, esatzen zu masaje eta naparrez azte dia. Euskalki honek hori dauka. Oizter da, katxondo estango euskalkia. Bai. Ez dakit, ez dakit. Nola nahi ere, importantena zer da? Importantena osasuna da, ez da? Osasuna! A ber, guk eh, aste sexual potente horietako bat izango aldeu? Bueno, eh, bueno potente arbezekin... Librakin, zaten! Bai, dut. Bai, Eh, bai. eh bazpare igual bat, ma ba, pentsatzen... Eh, eh, eh. bueno, libra. Buitatita! ba, libra, bikoterik ez baduzu, abenturaren bat izan dezakezu. Ha, ah, seguro. Bai. Egon korto, ez direnak, baina osea ez dira egonkorrak izango, minon bai oso politak. Bikotea baduzu, egora ez egonkorra da, baina ez hirugarren pertsonarik dagoelako. Batzutan, zure bikotea galduta dabil eta ez dio norabide egokia ematen. Saia zaitez, bera laguntzen. Kontuz osasunarekin. Osasuna! Dan nahi Sortu dugu euskalki berri bat, itzein dugu seksuari buruz, eta azkenean itzein dugu futbolari buruz, ze ondo? Bai, ez da. Zena batea. Beti Osasun gintzatik pasata. Beti bezala. Bai, guk, eh, dakizuten ez, beti futbola, izpide, dakate. Martin, hori da. Bai, bai, bai. Zea. Bueno, bai, jake, bueno. osasunak inegean... Pues... Bai, zoze bilatzen naiz da, ez? <laughs> bai. Pero hombre de otra luna, valiente luchador, defiende su color todos y por eso los hinchas gritan sin cesar. ¡Osasuna! ¡Alba! ¡Tú sabes triunfar! Hoy cerda. Hau zer da, eh, osasun... Eh, zera, eh, Orasunan erreskia. Eh? Ah, ah, pentsatzen nun zala, eh, mengo osasun etxean jartzen duten musika. <laughs> ah, ah. ah. Ez? Bai. Ambulatorioan bai. zaiz daudela jartzen duten musika. Ez. Zer, hilo musikal, eh? Ez bai, osasuna, osasuna esaten du lako, bizka. bueno, ze gehiago dugu. Bueno, pasako gea beste gauza batean Bai eta gauza serioa. Hasiera horoskoporekin da, horoskopoak eta hemen alazne daukat. E, aldamenean zerikusia dauka izarrekin. Bai. Bueno, ba orain izarretatik edo beste galaxia batetik etorritako izaki batzuei buruz hitze nahi dizuet. Ara. Ez dakit eh, jakin dezuen, eh, azken boladan Oi hartzun herrian, izaki estralurtar edo beste galaxia batekoak eta e, etorri diala bisitak egitea. Jakin bai. dezu zerbait? Bai. Ez ezer jakin? Ez. Ez, eh? ez? Jo, nik usen oi irratia hobetu informatuta egon gozala baino. Baina eh, guri ez diute ez astral urtarrek prentxe pasat ez gendu. Ah, hori da kontua. <laughs> bueno, kontua eh, herritar erritar batek lortu dula izaki estral urtar hauen grabazio txiki bat. Eta jarri du oi irratiko laugarren milurtea saioaren esku. <laughs> Entzungo dugu... Iker Jimenezen anaia. Bai, Urko Jimenezek egin du. <laughs> Oantxe nahi bali maizue, badakazue Urko Jimenezen eh, hausnarketa e, entzutia. Venga. Harri mesez. herritarrak, astoratuta daude, izaki arrotz batzuen bizitaldi misterio txuetu. Bizitariek, ibiridailu burrun batzuak erabiltzen dituzte eta taldean mugitzen dira beti. Gizaki arruntontzat erabatez ezagunak diren teknologiak ere badituzte. Nor dira? Beste galaxia batetik etorri dira? Beste planeta batetik? Dimentsio paralelo batetik akaso? Este goizean, oiartzungo plaza nagusian izan ziren, eta herritar batek psikofonia hauek grabatu Y esta semana, el control, si lo vamos a poner en ipurdiko Zulon. Pues muy bien, esta semana el control será en ipurdiko Zulon. Ah, Amarique, una duda que tengo. Ipúrdico Zulo está en la vascongada, ¿no? Por supuesto, mi sargento. Muy bien. ze hizkuntzatan mintzo dira? Nondik datoz? Nora doaz? Zer nahi dute? Eta garrantzitsuena. Zer da? Iburniko zulon! Oiartzun irratiko, laugarren milurtean, ez diogu utziko gaia ikertzeari. Aion lagunok. Zer da hori? Ipurdiko zure. Psikofonia bat, ez? Izango da, izango da. Zitakit, zitakit, zitakit, Horra utziko dugu, ez? Eta, e, eh, deie ingo diegu, oi irratiko, entzule guztiei mesedez, informazio gehiago baldin badukate, gurekin harremanetan jartzeko, eta urko jimenezek, ikertuko du hori. Bai, bai, bai, bai. Jogo gehalen platerea? E, bai, bai. Venga, ba. Venga. Venga. Martin, lehenengo platera! zer dela eta hau? Maite zaitut miren azkarate Zazpireun mila euroren truke Baldakizue hau zergatik izan zen? Bai, e, bueno, diru laguntza bat emantzitzaion kepa junkerari eta bueno, ba, beste euskal musikariak ba, diru laguntzari gabe geratu ziren ba, miren azkarateren erabaki baten arabera edo bueno bai, Hori da, zazpireun mila eurotik gora emantzioten kepa junkerari iru diska ateatzeren truke Aha. Bai, bai Eta hori zerta dator bain, <laughs> oin dela ez dakizten bat eh, eh, hilabetetako betetako kontua eh, baldin bada. Bai. La oreja de Bangkok da kontua. La oreja de Bangkok iman bai. ditia. Ber, antzeko zerbait ez, Eusko oh. jaurraritzak ezagitzen bat, promozionatzeko Euskadi, promozionatzeko Euskadi, bai, zar, eta... Euskadiren turismoa sustatzeko abesti bakar baten truke eunda berrogeita marmila euro emango dizkiote la oreja de banko. Diru horrekin badaukatea neska bilatzea da nahez? Bai, bai, bai. Ba, bai. Zer da okerragoa? Zazpireun mila euro hiru diskaren truke edo eunda berrogeita mar mila euro abesti baten truke? Ba ez dakit, nik dakitena da batzuk, bueno, isilduko naz, bestela igual... Bai, hobeto noz isilik. Eta ze, irute zeizu, bat iru asko, lau, ze? Ke ba, eta... Ke ba? Festa ba, eta gaina negarriken dute festa hortan, ba, festa alaiagoak ordaintzeko. Ba. Nei, irute zeit, Euskadiren turismo asustatzeko hori eta gehiago gazatu behar dela. Batez ere, Euskadiren, Euskadiren irudi publikoa patxi lopetu aldi Hori neutralizatzeko diru asko sartu beharko. Es que Oi hartzungo turismoa sustatzeko, ez dakit, ikusten da jende askok ez dakila oi hartzun da hon, ez? Bueno, guk jakindare nahikoa da, eh? Baina horrela ezin da turismoa... Itibankekoak ez Hortik dator asuntoa, idiko banku horrek, deiak egiten zitun, oi Jakin gabe nontzen. Ez daki, oh. ez da oi hartzun onda goen ere. Hori da, hori da, hori da, hori da. Gobernaziko dugu mesedez pasadizo hori? No, onda go. Amairu, korteak. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Claro, ah. Madridetik deitze beren baute. Ja, eta orduan zuek ezin dezakezu hori lotu, ez dakit. Oi hartzun herri euskalduna izan da. Bai, bai, bai, bai, baina eske segurazki ez dakite ez da nun daun oi hartzun. Bai, bai, bai, bai, baina segurazki aski bereiek ez dakitela oi hartzun ez da nun dauen. Pues, eh, deitu, onei, onei, onei, onei, eta onei, eta papagaio bezala deituko dute. Papagaio e, deituko dute? Ala, ala, zutu, zatu ni, porque segurazki ez dakitela ez da oi hartzun nun Ah, Berriz. Berriz, berriz, berriz. Eskatuko diogu, eh, oiartzungo udalari mesez, kampaina bat egin dezan Madrid alde hortan oiartzun ondagoan jakin jarazteko. <laughs> bai ez. Eta kasu indigute. Ah, bai? Bai, oiartzungo udala kasu indigu, eta jarri du partida bat amar milioi eurokoa oiartzungo turismoa sustatzeko. Ah, bai. ondo, ondo. Ondo, ez da? Ez gaizki. Eh? Dirua sobran eh, eukiko dunez, noski, amar milioi euroko partida bat eman dio irabazi asmorik gabeko fundazio bati. Eta fundazio horrek erabaki beharko du ze abestidan egokiena oi hartzungo turismoa sustatzeko. Aha. Baldaki ba, ze eh, fundazio horrek ze izendun? Ez dakit. Ez, ez. Bide, mentxetak izena. Izena du Martin Urtzin Mirarin eta Mangarin fundazioa. <laughs> mangarin hoi, nondik handator? Eh, Iñaki Mangarin. <laughs> ah, Iñaki Mangarin. Orduan kontua da, amar milioi euroak guri eman dizkigutela, eta guk erabaki bardegula, degula, amar milioi euro horiek ze abestiri eman. Bueno, nik txiste bat dakatu, eh? oan santzula mangarin. Bota. Eh, nongo bezero bip den Iñaki urdangarin? Euskalo. Ez dakit, dardarkan nao. Mango. en fin. Txarra, txarra, txarra. Ez dakizatik, bai. egitezai beste parra, bai. txarra data. Baina, bueno, bakarrik ondo pasatzen du. Ba, ba, bai, bai. Kristalaz alde honta, ez du grazion dirik. Ez, ez dugu grazion dirik. Ez Bueno, ze... Eh, ze. E, ikusiko ditugu zein dian autagaiak, eta autagai horietako bati emango dizkiogu amar milioi euro. Hmm. Ondo pasat, eta guetako, bai. Hori da. Aurrenekoa. Hau da baria da torenea, neu jakingo de teregin, hartu era palean, aporo aratelagin la la Laral la la la Bueno, hau bai, ez? Ni ez asko gustatu. Ez. Urrengoa nei ez zaik gustatuko. Txoin txoin baino. Ena, ah. Takit, ez. Ah. den, mezua ez dela batera argia. Mezua da. Hau da barea datorrenean neu jakingo dut zer egin, erapalean aforoala Tel Aviv. Hau, ez da mezu argi bat. Hoi hartzu ere itxigilean do. Bai, hori da, bai, oso, oso itxia do. Bai, bai. Bueno, eh, mezu hau, urrengoa argiagoa da. Ulerterrezagoa. Bai, ulerterrezagoa. Eta gainera, urbilagoko batek jarria da. Badaukago entzutia urtzi. Saluda ingustio, gerrinke alaia, adreti, adreti zuzara nagusia. Adeti, Muy bien. Nena, hola bukatu du. Zer? Ez zaizu gustatu? Ez, eh? ez indartxu hasi da. baina ez. Zer sartu dituz du motel? Ez hartuko dut ba. Aizu kaldera bat, esango ditut. Hor fondoan entzundet nere herriko ertzain baten ahotsa. Ah, bai? Bai. Ah. ah baina aldia. Ah, ez, ara joan zian kantatzea bestel. Ez? Ez, agi, no, bino, egon lekuan prosegurreko haik gelitzeko, ez ozten. Bueno, zentratuko bueno. pixka eta bestia bai. aukera, amar milioi eh, da. Martin, esaten izuna, eh, Fernando Llorente indartzoa hasi baina bukaeran nire, nana, erori jentzaio. Bai. Eh, hor, indarra, ez, ez. Ordon horri ere ez dio emango, ez? Beste, nik uste, hau, beste aldekoa gara. Eta behar degunla, beste pertsona bat, agian e, eh, gugandik hurbilago dagoena. Ah, bai. Bai, Zain. du dugu urrengoa mesedez? Urrengo gauta bai, bai. gaia? dago kito, jendea, jendea kito. Ekuadorren dago kito, jendea, jendea kito. Indioaren bi ya jendeak ito, Ekuadorren Quito. Hau ez. Aizu, Ekuadorren dago kito, Martin kito? Ez kito, kito, ez kito. Nork ordezkatzen du hobeto oi hartzungo herria munduan? Oi hartzun irratiak? Oi irratiak? Ai, ez dakit. Zer, mirari? Ba, pixkat letra moldatuta indaiteke. Bueno, oinarri hona izan liteke, baina honek ere bai. ez du sari eramango. Ez. Igual beharko genuke mezu kontundenteago bat. Abai. Ah, bai, bai iriko banku horrek jakin dezan gu euskalduna gehala, ez? Ah, Harri bai. horrengoa. Che. Bai, bueno, mezua argia da, argia da. eta indartsua da. Bai. Niretzat problema badaka honek. Ze problema, ze... Ba, Fermin muguruza ez dakit, ba. Ez? Ez da oiartzu Ez da Beharko genuke baten bat oiartzuarra bai. edo oiartzunekin lotura estuagoa daukana, ez? Bai. Ba, daukagu urrengua jartzia mesedez? E, bai, bai, uste duta... Bai, uste eta gertuagoko bat daukagu. Bai, bai. Gai hor txen, eh? Zer, zer, zer. Kantatu pixkat? Ba, Eh? Urruñak irri ju, FM eunda zazpi, zutzatu inak radi urdi bidetik bidaian, hauzotara zatoz gurdian zutzaten, Bai, eh? Bai. Nik usen hau da, laira bazlea argi eta garbi, ez? Eh? Dudek, bai. Eh? Eta gero, amar milioi milio guretzat, ez? Bai. Mangarin egiten duen bezala. Mangarin egiten duen bezala. Horrela, gure bazkidea. Hola egiten dituzte gauzak, ez? Bai. Bueno, eh, haiek bai. gu baino kutre hau abia, hau ez? Arrapatu jen juzak. Bai, horre batik. <laughs> bueno. Bueno, nola erabiltzen dan diru publikoa, ez da? Bai, bai, bai. bai. Ba, ze jakin dezue jaurlaritzak, eto hain urrengo gairan nijoa, jaurlaritzak, bai bosteunda berrogeita mairu mila eurotik gora gaztatu dula gaztelania euskara itzulpen automatiko batean. Ah, Jakin ah, aldezu. Bai, bai, bai, bai, zehose horren berri bat banakan bai. Hori da, kontua da, interneten sartzen baldin sartu dezakezuela ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza, punto, eta aurkituko dezue, jaurlaritzari lan handia eta kosto handia eragin dion, Itzultzaile automatikoa. Vale. Bosteunda berrogeita mairu mm. mila eurotik gorako kastu ekarri du, eta bi mila eta sortzian abiatu zan eh, eh, lana, eta joan den astean aurkeztu dute. Ah, bueno. Imeritxugu proba. proba batzuk jakitako ondo funtzionatzen dut Lehenbizi testua espainolez, eta gio itzultpena euskara Hori da. Eh? Eh, eh, Mira hemen daukat, eh, hori da, eh, aholkatuko nieke Zain. gainera, oi hartu nirratiko entzun lehi, baten aurren baldin badaude, le, e, berea la hori sartzeko, itzultzalia.euskadi.net, eta hor, kuadro bat akertuko. Bai. Sartuko ditu gauza batzuk? Venga, ba. Adibidez, nahi okurritzen zaizkidan gauza batzuk. Adibidez. la prima de mi abuela. Bai. Gero eman hor, eh, agertzen den itzuli. Zea horri? Ah, bai, bai. A ber, mirarik egu, ze jartzeu? Nire amonaren saria. Joe, perfecto, eso. <laughs> Eh? La prima de mi abuela, nire amonaren saria. Venga, beste bat jarriko dugu. <laughs> Eh, jarri zaztu mesedez, necesito una cazadora de niña. Bai? A ver, urtzi, erauk ez dut zuko hain. Bai. Bat behar dut zamarran eskako <laughs> Ez da posible. <laughs> Eh, euskara ez da posible. Bosteun da berrogeita mairu. Bat behar dut zamarra neskako. <laughs> Hoi da, oso ondo esan ez du, hai? Eh? Oso ondo, bera, miranik ere, bera, testu itzultan jenik gara. Bai, bai. Gello, gello. Bat, badakaz beste bat. Bai, bai, bai. Hau, eh, oso, oso testu zaila da itzultzeko, eh? Da, hoi hace buen tiempo. Bai. Bai, oso, eh? A ber, miranik irakuriko gain. <laughs> gaur duela denbora on. Ah, ba, bai, bai, eguraldi ona da gaur. Jarriko dugu oso itzultzeko oso zaila dan kontzeptu bat. Eta gero utzi, zuk irakurri, bale? Bai. Muchas gracias. Hau oso zaila da, eh? Muchas gracias. Ea, zematen digun, makinak. A ver, txon, A ver, zer denau? Gracias, <laughs> sea, eta hau, kostatu zaigu... Hau, kostatu zaigu, hori da, bosteun da berrogeita mairu mila euro baino gehiago. Zaigu da, gero. Zaigu, zaigu, hau, diru publikoarekin inda, hau. Eh, bueno, mm, beste batzuk ere eh, bai, eh, sartu ditzakegu. Adibidez, sartuko dugu, hau mirarik sartuko dugu, zentzuk uste ez sartuko. Haupa atletik. Ah, nik ez. Atletik nola izan Haupa, oain A-T-H-L, etik horrela bai. Maiozu, haupa atletik ze jartzeu mirari? A ver Atletik A altxatzen du. <laughs> Aupa atletik? Euskira nola da? Atletik altxatzen du? Hori, <laughs> hori, san mamesen Eta... lengo igan den dana. Aupa real eh, zugartzen, oz, eh? Jo, jarri zazu, a ber. Bida, eh, urtzi, probatu zazu. A ber. Aupa real, txen, eh? A ber. Erreala altxatzen du. Erreala altxatzen du. Eda, eda, eda. Sartu zazte beste gauza bat, eh, gainean mezu asko jaso genitun lengo igan den, eh, olako edukiarekin. Jarri zazue, arriba España! Zer da, eh, zera? Goian eh, España! <laughs> Goian España, hori ondo <laughs> arriba España! Bai. <laughs> Eh, zergatik ez da usartzen guria, adibidez, nola izango izateke kastellanos oi hartzun irratia, radio oi hartzun ez da, jarri, radio? Ah, oida. Hori, gaztelan ez jarri behar eh? radio oi hartzun, ba, dan, dan bezala, Oi hartzuna erradioa. oi hartzuna erradioa. Eta hau, bosteun bai, bai, bai. mila euro. Nik, nik daukat bat asko gustatuko zaizuen. A ber. Amo amiren azkarate. Miren azkarate jarri maiuskulaz, eh? Osa, maiuskulaz zenet izena eta bizena, eh? Lehenengo letra. Amo amiren azkarate. A ber. Miren azkaraten entzako jabea. <laughs> Hau da! <laughs> Eta, claro, eongo da jendia ondaz fidatu itxen Claro. Oida, oida, oida, Eta geho nahi dugu denak Bosteun da berrogeita emairu mila, lareun da hogeita mabi euro. Eta oso ondo itzultzen du. Gaztelaniatik katxonderara, oso ondo, <laughs> katxonderztan erara, oso ondo itzultzen du. Fenomena da. Jesus, hau da guretzako indako izteia, bai, bai, bai da ikasi nahi dunak edo, bueno, txalantza eh, bat. Ez, ez, ez, tuk testu bat gaztelaniaz, hor sartzezu, eta horrek automatikoak. Googleek asko zobete jo. Google Strange, bai. Hori da, egin dioten kritiketako bat. Egin dieten kritika, hainbeste diru eta hainbeste baliabide ontan gastatu, zertako, eta dagon bat, baino okerrago itzultzeko. Ah, bai. Ai. En fin. En fin. Ez eh, itzuli. Eh, kaixo mirari izan moduz? En fin. En fin. Eh, Oihartzun irratiak dirurik gastatu gabe, makina bat sortu du. Ah, Bai. bai. Ez da testu itzultzaile automatikoa, baizik eta bapateko itzultzaile automatikoa. Bueno, makina bat da, bai. bai. makina bat da, Eta pertsona batek gaztelaniz egiten duenean, makina horrek zuzenien gaztelaniz esaten duna euskaraz ematen du. Orduan bigarren bai. platera guaz. Bai. Ezin, osea, ezinezko elgarrezketa. Ez, ezinezko baina txen, txen, txen, txen, Bai. Eh, claro, eh, behar genuen pertsona bat euskara ez dakina. Amin. Eta bai. orduan gure aspaldiko lagun bat ekarri eh, dugu. Zei. Mhm. Javier Clemente. Hombre! Eta haren ondo jarri dugu makina bat. Bai. Itzulpen aiteko Ta, Gauza desango izuet, Nei, makinaren ahotsa oso oso ez dago naite zait, baina eske ez zein dan. A ver, a ver. Jarriko dugu ezinezko elkarrizketa. Martin va a ser, ezinezko elkarrizketa. Ta gaur Traduce bien, traduce bien. Vale, esa ya que gea. Clemente en plan egoísta. Ondo, ondo. Traduce bien. Lo que hay que solucionar son los problemas. acá, pisquen acá. Lo que hay que solucionar son los problemas. Zer de de deboraldi? ¿Qué dice usted? Yo he dicho todo lo contrario a eso. pues tú cuál? ¿San Pero lo que hay que solucionar son los problemas. Dilo. Keko movimiento ez du errekuperatu, historia asiático eh, ozka inondotik. Cuento la lechera, esos son los cuentos de la lechera. Lo que hay que solucionar son los problemas. Dilo. Saca el whisky chili. Pero oiga, estos, si estos son unos niños que son un poco mingafrías. Ikasiak dituzte betiko esalde, zure bihotza postuko con nik. Y después se han reído de nosotros y han traído gente. <laughs> Zun euskeraz itzein nahian. Ebrei miza da bu. Asan rubadaria. Esto lo sé, eh, si me los aprendí de memoria. Pelarzak, esto un gaztelu. Hombre, así era txuku nazi da, baina geho galdu ditu puntu uzteak. Ui, que pena. Zuloa. Esto ez un zuloa hundu ya bergainea. Con la madre que lo parió. <laughs> Zer? Ez du, bueno, funtzionatzen du besteak bezala, ez? Bai. <laughs> Testu bai. itzultaile automatikoak bezala. Bai. Hori bai, ez du inolako gaztu publikorik denagin, Jota, ni hau txau oso ez zaunait ez dait, baina ez ba, dakit zein da? Zer, la oreja de bango geko mm. abeslaria igual? Ez dakit, ez dakit, ez dakit, Miren azkarate ez da, ez? Ez. Ez dakit ba, ez dakit ba. Oi, oi hartzun erateko lankide badera, ez? Ah, izan lehek, izan lehek, <laughs> eh? bueno, bueno, bueno, ikertuko dugu. I, eh, urko Jimenez dakit. Urko <laughs> Pasako geha bigarren platerea. Venga. Martín, bigarren platera! Dese con plater? Bueno, zer ikusi zin beharko bigarren platerean ba? Derbiari buruz? Hola! Ja, ja lau egun pasadea baina, hain di gortxe dao, ez, kontua? Pilpilean. Hor dago, lapureta, bai. horrendi. Uh mhm. -huh. Bueno, ja, lau egun pasadea, irakurri dugu prentxan, e, gola izan zala, ez la izan, ez dakizepa, baina, galditze zeigu, e, eh, galdera bat erantzun gabe, derbitik. Eta da, nola bizi izan zuten derbia, katxon derztango errepublikan? Ah? Entzungo dugu? Entzungo dugu? Venga, ba. Txoin, txoin. Entzungo dugu, aurrena, aurre, lehenengo zatia. Bai? Eta bida, lehenengo zatean gauza asko pasatzen Baina, pena handia daukat, nire semeak etzulako emaitza asmatu. Nik bihotzka da bat dakat eta gaur irabazi ingo dugu. Segur ah, du. Bai. bai, bai, bai, bai. bai. Gaur, seguro, seguro. Eta semeak esan dit, atletikek bat, realak ama bost. <laughs> hasiko da esamez dela partidua, hasi da partidua. Hortxe dago, Carlitos, Carlitos, Carlitos, Carlitos, Viva México, Injole, Campora. Campora, Carlitos, Vela. <laughs> Zer, zer, Martin? Ez, betxetan egin izen, izen abizenak ere badauzkagula eh, euskalduntzia, ez? <laughs> Carlitos Candela, daitu beharko dio. <laughs> Carlitos Candela. Bar Simpson, Simpson, Simpson, Simpson. Bado Bar Simpson. Bado Alenik, bado aurrera. Hortxe dago Bar Simpson, Bar Simpson. Bar Simpsonek Lisa edo Magi nahi dorkitu. Aurten etxe, aurten bai, etxia bai, olaldeko etxe bizitza tokatu bai. Badoa... <laughs> aurten <laughs> Beste batzuk, eh, Manchesterreko ertzaina. <laughs> Goraintziak Manchesterretik. Hemen txegaude kalimotxo operazioan. <laughs> Hortxe, atletik eta arrelaren arteko derbia, mezortzigarren minutua betetzear, sama mesen, atletik ekutx, realak bako kaskara ikusten ari garena momentu honetan. Hemen txegaude minari, oi hartu minari, agindu digu gainera, realak irabazte baldin badu, argoi joan saioa pertsu batekin hasiko dula datorren astelenean. Hori, bai, bai, ez ondo, bai, egia da, egia da, egia Bado a Prieto, venga, venga, venga, va, bai, Prieto! Goli! Iak, barruan ikusten nuen, eh? Bai, bai, bai, bai. ez da gindaia den edo... Ero ere esan barako da, oi optikak ere badau dela. <laughs> beste batek. Aspalditik ez realaren partidarik ikusi, baina gaur zuen gatik animatu egin naiz. Por cierto, baldak izue zergatik ez duen jokatu behar arkonadak. Hau, nik aspaldi ez du partidarik ikusi. Ez, ez, ez, ez. ez. Badu aletik, are hartzean, hortxe dago, kontuz, kontuz, kontuz, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, esan dugu ba, ah, partidua nahiko parean zi joala, ez da hola aukerarik eta ara. Eh, esan baldin badago esan dugu ba. Markelin, Markelin. Markelin. Bat eta huts, Markelin. No, eh. Magutxo estadion, eh. Magutxo estadion, eh. Ba, atletik. Eba, zer egiten duen. Eskarrik asko mirar Twitter bidez, kaina bat ekarri digulako. <laughs> Kaina tuit. Kaina tuit, bai, bai, bai, bai. Bado atletik, eta, zuzaeta, zuzaeta, zuzaeta... Ufa! Ia bigarrena. Ia bigarrena, langan jo eta kanpora joan da baloia. Sekulako gola izan zitekeen, eh? Beste bat, kubatik. Hombre. Kubatik ere, hau parreala, ondo pasau eta... Guetako, <laughs> gomai. <laughs> Gutxi gantzau eta guetako, bai. Zer da, Ba, azken urteetako derbi txarrena, Ba, baina ez bakarrik dena nikus puntutik. Baizik eta jokoaren puntutik. Oso, oso, oso, oso, oso jokoa. Baina eh? Bigarren eta horra itxek Uuuu! Bravo! Bravo! Oh, oh, oh. Bra, bra, bra, bra, bo, bra, bravísimo. <laughs> Mesede, zer egin du hor? Hortxe ba- zegoen partida, eh? Iru geldik eta segidan egin ditu. Lehen bat, joan entenena bat, bigarrena muniainena eta irugarrena susaetarena. Segundo atletik zale batek ere idatzi digu, Twitter ara, ara. gaur seguru irabaziko dugula, jokalari honenak dauzkagu, esate baterako, billar. <laughs> Bukatu da partidua, ba, mm, berela, etorriko gara, Orain bai. musika pixka bat jarriko. Bat eta utxeko eta ia postik, ez? Bukaera honekin, da susaitanen falta jartik eta horrekin, ia postik egoteko mogi daukau. Ba, bai. Hortxe partidua. Eh, Zenba gauza, eh? Zenbuzko bai. esperientzia. Ikaragarria izan zen, nik oso ondo pasan hon. Bai, pues, imaginatu ze kopako finalare bai. emango dugu. Bai, eh? Konfirmatuta dago, ya? Bai, non bai jemen emango du Baina Vicente Calderonetik, ez? O... Ez. Ez, Bueno! Vicente Makutxonetik, eh, ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez. Kontua da, federazioak uzten nula irratia izartzen. Kampoa. Bai? Bai. Ah, bai. Baino, zaila izango da, bai. aketazio bat lortzia. Nik... Saiatuko gehala? Bai. Vicente Calderonen baino nahiagoet Vicente Makutxonen igual, eh? Bai. Se, Ni Barsako kamisetak egon gana. Ah, bai, ni atletikeko kamiseta egon. Hola, lima da. bazu kamiseta. Erretzia, ja. Bueno, eh, lehenengo zatia hola juntzan, bai. eh, bigarren zatian, mamu gola gora eta mamu gola bera, ez da? Entzungo... Nola da azkenian? Eh, eh, hortxe bertan, eh, dao? Euskaltzaindiak indiak eman zigun erantzuna. Ah, Bigarren zatia azteko, Martin, ja, hasiko da, eta zira bigarren zatia dagoeneko samabesen. Hortxe dago reala. Tuit batean esan digute, reala ordu bete dara mala atxede martzen. Hortxe dago, ardo beltza, ardo beltza, ardo beltza, ardo beltza, ardo beltza, ardo beltza, Simpson, Simpson, Simpson, Simpson, Simpson, Ea ba, ui, ui, barruan ikusi baina gainera realeko jokaleriek izan duten e, eh, jarrera esango nuke sortu indala. Bai, nik uste ere bai, eh? Norain, errepikapena. A ber, errepikapena ikustagun barruan eskua, barruan dago! Eta barruan! Barruan dago! Baina, baina, baina, baina, baina, zer da? Gora eskuak lapurreta da! Ke? Gora eskuak lapurreta! Eskua gora, Atrakoba bat da! Bilar etxera orain, ja! <laughs> Bueno, irratiko, oiazen irratiko entzulei esango diogu mesedes pipidez, esateko ea barruan ikusi duten edo gure pista txarraen ondorioa izan dan. Mamu gola izan otera. Bai, hau ez dakit nola izango lizateken <laughs> euskera, baina mamu gola. Bai, eh? Gol fantasma. Bai, bai, bai, mamu gola izan mamu gola. <laughs> Iruro gaiten jindu jaso dugu eh, gol mamuaren jokalda, jokaldiaren ostean, iruro gaitabik esan dute gola izan dela eta batek esan du, Ez da la gola izan, Bilar, eta, eta 11 cocopollas ditu. <laughs> Perdone, pero no lo entiendo. ¿Podría hablarme en castellano? ¡Que arriba las manos, coño! Ah. Bueno, bueno. Berriz ere lapurtu egin digute, Bilbon, beti lapurtzen digute, edo jokalariak direla, edo partida direla, eh? Manchesterretik beste mezu bat, gure ertzainen partetik, konprobatu dugu kalimotxoa oso ona zure segurtasunerako ari gara lanean. <laughs> Inigo Martínez! Baloi azalei jardian berezkuratu du, reala bere, mil, minutu onenak jokatzen katedralean, omantxe estadiumean, omantxe titian, beste tuit bat, nork dauka hile gehiago, inak ez anasagaztik edo tokerok. Anasagaztik uste. Bai, eta guk zer egingo dugu? Erosarioa euskeraz. Erosarioa euskeraz, oitilaren ahotsarekin. <laughs> e, ez, oi hartzungo apaizaren ahotsarekin. Ez nintzen atrebitzen ni oi hartzungo <laughs> norbaiti buruzko gauzak esaten. Gure! eh, agian eh, bizitza hango zigun partidan, ez, Martin? Eh, gol lapurtu zigun. Nik uste partidotako gakoetako bat, ez da? Beste mezu bat, ez badu gaur montainer, Montañer, etxera, orain ja, u punto a punto. ez da gizien izan da. Montañer, kanpora, orain, ja. Balorazio entzako unea, iritsi da. Oso ondo pasatu dago eta oso ondo pasatu dugu, jertzu nirratian, baina partida, realaren partida penagarria. Esaldia, esan marko duzu ez? Aurrera bai. Gaurrera bai. Hoi hartzun irratirako, Martin Kito, eta hau parreala. hortxe, eh? Ojo, son. Bai. Oso ondo pasaren. Bueno, eta kopako finala zehondo pasako du. Bai, bai, bai, bai, bai, horre. Nik arrisku bakar bat ikusten diot kopako finalari. Zer. Eta da, monarkia bertan bera gelditzea, eta eta kopako finala, errege koparen finala denez, hori partia bertan, bertan bera guztia. Ez, ez da gertatuko hori, ez? Ez. John Carles ekin, ez. ez. Bueno, irugarren zati bat ere... Bai, ze, ze, xelebreak ez da? Irugarren zati bat. Bai. Partidonek izan zuen lehenengo zatia, bigarren zatea, biak ere Makutxo Estadion nean, por cierto, emendik eskerrak Makutxo, Estadioko ardura du nahi, baina irugarren zatea ere eukizun. Ah, bai. Eta egia irugarren zatirako jende asko irrikitan zehon, baina, ah, ez dakipa, ba. irugarren zatea zen, astelena saioaren hasiera. Eta, ez dakit, nik gehiago esperan honen egia esateko, entzun godeu? Bai. Egunon, zehose esatetik, Egunon entzule, gaixo minari egunon. Gaixo egunon bai. Bueno, atzoko atraku hoen ez dut, eh, ez dut borratu nere memoritik. Oh! Katzo, redari atrakatu egin zioten eta nola gainenak. Oh! Gol, legal bat eh, deusestu egin zioten. Gola oso argia zen, sartu egin zen baloia, eta egila esan berbadu lotxagarria da, Estatu Espainoleko Ligan dauden epaileak ze txarrak, ze kaskarrak diren, eta batez ere Angel Maria Bilar delako Bilbotar komantxero hori ze txarra den eta nola jartzen ditun epaileak radari izorratzeko. Kontuak horrela dira, Mateu Laozek e, eh, betaurrekoak behar ditu, nene uste bintzat, Gina, marka ari naiz ikusten eta gola da, esaten dute beraz, horrela da kontua. Bai ez? Bai, nik e, ez dut jarri, baina miranik erora esan zuen mm, gehiago espero zula. Bai. Zu gehiago. Bezperan, zutan, eta bihar, buah, bihar nire editoriala, eta nila beldurtu, eta esaten honor batxek denuntziatu ingo gaitu eta bat izango dugu, ez dakize, bakize. Eta... Lasaien, no Bai, bai. Estralurtarrekin ez dakaz erikusirik honek, ez? Moderatu, eta urtzi moderatu intzaigu, eta... Bueno. Ai. Bigarren platerak inbogatu dugu. Ez, ez, ez, ez gauza bat. Eh, azkeneko momentuan, eh, azken orduko albiste bat iritsi da. A ver. Ah, ez dakit bai. enteratu zaten. A Eh, Euskal Telebistak iragarri du atletiken kirola arrakastatalata programazio aldatuko dula. Eta eman digu programazioaren eh, berri. A ver. Beida, ja, parrilla guzti aldatu dute, eh? A ver, a ver, a ber. Beida, goizeko behatzitan hasita The Simpsons. Bart Simpsonen abenturak, Bart jakina Iker Muniain Gero, marrazki bizidunekin jarritu da, Doraemon, katu bilbotarra. Doraemon, katu bilbotarrak denboran atzera egingo du Xabi Prietoren aurtzarora. Bere helburua izango da Xabi Prieto atletikera joatea. Gero, amaiketan, zinea. De billar connection. Billar, <laughs> lapur talde baten burua da, eta bere helburua txuri urdinei lapurretak egitea da. Ez dago esan beharrik norraterako den irabazle. Me lo llevo! Gero, e, eh, euskera ikasteko saio batera jarri dute. Jokin kaparrozen eskutik. <laughs> Lehenengo saioan, ungietorri ematen ikasiko du. Eta gero, Julen Guerrero, nor nori nork esplikatuko. <laughs> Gero ere, e, eh, euskera ikastarekin beste saio txo bat ere indute. Kerman txuri urdin bila. Kerman ezkerraldeko herrietan barna ibiliko da, zale txuri urdinen bila. Eta aurkitzen dituenean, kartera laportuko die. <laughs> Gero, albiztegia eroetxetik, loko bielsaren eskutik. Gero, bazkalostean dokumentala. Listor asiatikoaren gora berak, Javier Clementeren eskutik. E, gero, zinea beste bat. Alguien bolo sobre el nido del kuko ziganda. Pelikulan jokalari nafar batzuk izango dira protagonistak. Jokalari hoiek lezama izeneko etxean bizi dituzten egoera kontatuko dizkigute pelikulan. Hala. Gero are futbola emango dute, eh? igandeko derbiaren laurpena, iraupena lau ordu. Eta gero zinea, Deldurrezko filma, Hemezortzi urtetik gorako entzat. Hamez gaiztoa anoeta estadioan. Realak atletiki bost eta huts irabazizioneko pasadizo ikaragarriak. Ta emisioa bukatzeko, lehen dakariaren diskurtsoa. Gaizka tokero. <laughs> Bueno, ba, ni gauza, bai. Eh, e gainera esan du eh, bere propagandarako leloa ere aldatu aldatu egin dula. Erabiliko du urrutia joan gabe. Hala? Hau da, Josu Urrutia, joan gabe. <laughs> oso txarra, eh? Oso, oso txarra. Venga, bigarren platera! Ez, yes, barkatu, postrera. Ez, postrera. Yeah. Bueno, eh, nik dakat bat. Que no son de lezama, que son de tajona. Oi, aeste dute osasuna eta... Psikofonia. ETV, Bilboko Telebista! Bueno. Oh, mirari, entzun dezu psikofonia hori, ne? Nik entzun dezu, bai, ez? Bai. ETV, Bilboko Telebista. Postrera, bansez? Bai, postrera. Bai, postrera, bai. Bueno. Martín, postria. Postria, Martín. Postria oso laburra gaur. Bai. Kontantuko dizuet gauza bat daukatela, esateko. A ver. Nere alabak operadora izan nahi du. Ah, bai. Badakizu zeren operadora? Operatzen duna, ez? Bai. Ez dakit, operadora. Eta zuek badakizu operadora ikasteko, eh, operadora izateko ze ikasketa behar dian? Bai, euskeraz. Euskera ikasi gara? Euskera, hombre. Euskera, bai, izkuntzak ikastia bai. bai. izango operadora izateko. Geo igual, esaten du, euskara ez da posible eta. Ez que nik izan operadora izateko ez da euskera behar. Ez? Ez? Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Telefonaren luzapena baldin saca tu cero, bestela itxaron apur batean Mercedes. Si conoce el número de extensión, pulse cero, si no será atendido por la operadora. Está siendo transferido a la operadora. Buenos días. Kaixo, egunon, ¿Su operadora izango sea? Perdona? ¿Su operadora sea? Eh, me hablan castellano, por favor. Eh, ufa, aquí su euskera zor? Euskera tampoco. Euskera tampoco, eh? No, castellano. Ez dago beste pertsona bat, euskera dakiena? Perdona? Beste pertsona bat? Mire, te paso con información porque no te entiendo, vale? Vale, eskerrik asko. <laughs> Operadora izateko, ez da, euskera behar? Eh, ez. Bara 10 dira, ez? Zerkatik ez euskera tampoko. Euskera ere ez? Zasen nahi du, gaztelania ere ez du laulertzen? <laughs> Euskera ez da posible. <laughs> Euskera ez da posible. Ai bueno, ba, orduan, alabari esango diot, e, ez dakitzei ikasketa beharko ditula, baina, baina, euskera bintzat ez tala derri gorezko, beha euskalduna da, baina. Ah. hola, gaito. Bokatuko dugu saioa. Bai, bokatuko dugu. Bai. Venga. bokatuko dugu. bokatuko dugu. Ah, ez dakit. Ah, ez dakit, <laughs> begira galitu zea. Bokatzeko abesti bat jarriko dugu, ez? Beti bezala. Bai. bai. Ez diazokaldera hori behar, Gaur prestatuta neukan, joe. Zein. Aber, urrengo saioan zein berdeun. Ah, ah, beti galdetzen jazuta, ez dakit zein, <laughs> gero beti eh, asmatzen gota ez jazo galdetu, Zertaz. Ez, datorren eh, azteko saio berezia izango da, izango dalako bigarren trimestrearen bukaera. Eta hor du, notak ateako ditugu. Bai, eta ingo dugu, eh, eh gabonetatik ona, izan ditugun pasatizo gogoan garriak. Bai, hola. Pasa argulloan, bai, seguro. Bai, bai, hori da. Itzekin jolasean, eh, pasa argulloan ekarriko dugu, gero beste hitz bat oso importantea eh, oi hartu aitz. Ah, bai. Hau, minari etorri aurretik. Eh, bai, bai, bai, bai. Gero, ingo dugu zirko bat, paliazto matxistekin, gotez <laughs> da urtzi. Bai, bai, bai. Gero, lortuko dugu ikaragarizko lorpen bat. A ver. Epi eta blas euskeraz jarriko ditu hitz egiten. Gero, ingo dugu hausnarketa saio bat. A ver. Izan dezue inoiz, banketxe bat erretzeko gogua? Nik, oi hartu bai iriko banku bat dela eta. <laughs> Ha, ha. beti bezala base ingo, espainolea du, bizkat, espainolea du. Eh, hori asko ite deuta. Nahi zo jartzia kanta? Ez, nahi zo jartzia, eh, bukaerako kanta ja, nik vale. aukeratu dudana. Vale. Gaur dalako, nola da, eh, eguna, ze beti astu ite zaiz, naziort, nola? Emakume langilaren nazioarteko eguna. Emakume langilaren nazioarteko eguna, eta hemen dik zorion du nahi ditut, emakume langile guztiak, batez ere hemen aldamenean daukadana, mirari, mm. guaguantatzea gatik, besteak, Badaukago bestia entzutea de allá, Ah, baja arriba, motel! Españolea, españolea. <laughs> da Hori, hori, hori, hori, gaizki gelitu da. Klimax momentu hori, hau txindia zuera bat. Hombre. Ba, bueno, bineo, jarren. Jarriko ez mesedez. Gaur eta urtzi nazioarteko eguna oi hartzun irratian. Hori da, hori, bai, hori, beste guanteako gordeko. Jarriko ez mesedez, mak, bai. zea hori. Beste bat. Bai? <laughs> Hau da, Hau ere ez da gaur jarri behar. Galdera bat egin nahi. Minarik noiz ikasiko du kristalaz bestaldeko lan horiek egiten ze. Ja, bada gara, ja, ja, eh? Ah, hori da. A ver, pixkat, hilea hartu nahi nizu. Eh? Hilea hartzen ez da esaten gainera, hori ez da euskara jatorra. Hori da, kastxo handerztan ere. Arpa jotzen, nebazu, eh, baino. Ez, ez zen momentua, ez momentua. Piskat, xirikatu nahi. Bueno, nik esan nahi detena, da, oaindik ere, tristia baldin bada ere, esan nien behar dela laua izetara, emakumea, gizonea ez dela, ez dela seksu makina. Dala, hori baino, askoz gehiago eta hortarako, abestia okeratu dut. Bueno, zure esaldia esan behar duzu edo? Ba, ez dakit ez, eh, oain kabreo puntu badakat, eh? ez dakit urrengo saioa etorriko nahi zen, eh? Dik uste baiet. Bueno, eh, mendik, benetan eskerrak, eh, batez ere, makutsuko jendeari oso ondo tartatu gintuztelako, zue bihoi, dira sola Emakume eturrak ezurrak Harrak ikusta baino gehiago da Gizonezko batzuk emakumea Ez iraten dutela egia da Baina guzti horiek gauza bakarra Daukate beraien buruetan Ez da zer gertatzen gehiago Zezu makina baino gehiago da Emakumea gizakia da Sumakinya banyak gaya kota Hebat kumeagisa kiata Tunggu sama cara burung balau kasu Mapi bukari mata pesa kesu Tunggu sama cara burung balau kasu Mapi bukari see le temps des cavernes. Voyons, voyons, arrête de faire le terre. Voyons, voyons, le temps des cavernes.